Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, mes amis. Moi, Catherine, et mes amis Nicole et Madeleine, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Quel jour sommes-nous aujourd'hui Какой сегодня день? Quel jour sommes-nous aujourd'hui C'est jeudi aujourd'hui. Сегодня четверг. C'est jeudi aujourd'hui. Quelle date sommes-nous aujourd'hui Какое сегодня число? Quelle date sommes-nous aujourd'hui Nous sommes le 22 mars. Сегодня 22 марта. Nous sommes le 22 mars. En quelle année sommes-nous Какое сейчас время года En quelle année sommes-nous Nous sommes au printemps. Сейчас весна. Nous sommes au printemps. En quelle année sommes-nous Какой сейчас год En quelle année sommes-nous Nous sommes en 1990. Сейчас 1990 год. Nous sommes en 1990. Il est très important de connaître les chiffres et de savoir compter. Очень важно знать цифры и уметь считать. Il est très important de connaître les chiffres et de savoir compter. Je vois que vous êtes forte en calcul. Я вижу, что вы сильны в счете. Je vois que vous êtes forte en calcul. Et pour quel métier est-il surtout nécessaire de savoir bien les chiffres а для каких профессий особенно необходимо хорошо знать цифры? Et pour quel métier est-il surtout nécessaire de savoir bien les chiffres? Pour les mathématiciens, les mathématikов, pour les mathématiciens. Pour les architectes, для архитекторов, pour les architectes. Pour les ingénieurs, для инженеров. pour les ingénieurs. Pour les historiens, для историков, Pour les historiens. Pour les musiciens, les музыкантов. Pour les musiciens. Pour les médecins. Для врачей. Pour les médecins. Pour les vendeurs, les продавцов. Pour les vendeurs. Et surtout pour les acheteurs. И особенно для покупателей. Et surtout pour les acheteurs. Oui, mes amis, on peut énumérer toutes les professions, et aucune ne peut se passer des chiffres. Да, друзья мои, можно перечислить все профессии, и ни одна не может обойтись без цифр. Oui, mes amis, on peut énumérer toutes les professions, et aucune ne peut se passer des chiffres. J'ai appris à compter en jouant. Я научилась считать во время игры. J'ai appris à compter en jouant. Les enfants savent toujours beaucoup de comptines. Дети всегда знают много считалок. Les enfants savent toujours beaucoup de comptines. Te rappelles-tu une comptine Te rappelles-tu une comptine Oui, c'est là, par exemple. Да, вот это, например. Oui, c'est là, par exemple. 1, 2, 3, nous allons dans le bois. 4, 5, 6, pour chercher des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, О, comme elles sont douces! Раз, два, три, ты на лес наш посмотри. Четыре, пять, шесть, вишни в нем есть. Семь, восемь, девять, собери себе их. Десять, одиннадцать, двенадцать, чтобы потом наслаждаться. Un, deux, trois, nous allons dans le bois. Quatre, cinq, six, pour chercher des cerises. Sept, huit, neuf, dans mon panier neuf. Dix, onze, douze, oh, comme elles sont douces. Merci, Nicole, une très bonne comptine. Спасибо, Николь, очень хорошая считалка. Merci, Nicole, une très bonne comptine. Il y a des choses qu'on peut compter par dizaines, par centaines et par milliers. Есть вещи, которые можно считать десятками, сотнями, тысячами. Il y a des choses qu'on peut compter par dizaines, par centaines et par milliers. Mais il y a aussi des notions qui nécessitent les plus grands nombres, infinis même. Но есть такие понятия, которые нуждаются в самых больших числах, даже бесконечно больших. Mais il y a aussi des notions qui nécessitent les plus grands nombres, infinis même. Comment pensez-vous? Quels sont ces domaines? Как вы думаете, какие это области? Comment pensez-vous? Quels sont ces domaines? L'économie, les finances. Экономика, финансы. L'économie, les finances. Ce qui est le plus grand, le plus spacieux, c'est l'espace. Что самое большое и необъятное, так это космос. Ce qui est le plus grand, le plus spacieux, c'est l'espace. C'est l'astronomie qui a besoin des plus grands nombres et calculs les plus compliqués. В самых больших числах и сложных расчетах нуждается астрономия. C'est l'astronomie qui a besoin des plus grands nombres et calculs les plus compliqués. Tu as raison, Nicole. T'es права, Nicole. Tu as raison, Nicole. Je suis sûre que vous aimez l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Я уверена, что вы любите произведение Антуана de Saint-Exupéry «Маленький принц». Je suis sûre que vous aimez l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry «Le Petit Prince». Nous sommes amoureuses du petit prince. Мы влюблены в маленького принца. Nous sommes amoureuses du petit prince. Alors écoutons de quoi il parle avec le businessman qui s'occupe des étoiles. Тогда послушаем, о чем он говорит с бизнесменом, который занимается звездами. Alors écoutons de quoi il parle avec le businessman qui s'occupe des étoiles. Madeleine va interpréter le rôle du petit prince. Madeleine исполнит роль маленького принца. Madeleine va interpréter le rôle du petit prince. François va interpréter le rôle du businessman. François исполнит роль бизнесмена. François va interpréter le rôle du businessman. Bonjour, votre cigarette est éteinte. Добрый день, ваша сигарета погасла. Bonjour, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 3 plus 2, 5. 5 et 7, 12. 5 plus 7 – 12. 12 et 3 – 15. 12 et 3 – 15. Bonjour. 15 et 7 – 22. 15 plus 7 – 22. 22 et 9 – 31. 22 et 9 – 31. Ouf. Ça fait donc 501 622 000 731. Уф. Получается 501 миллион 622 тысячи 731. Ça fait donc 501 millions 622 731. 500 миллионов de quoi? 500 миллионов чего? Хм, ты toujours là? Хм, ты все еще здесь? 500 миллион de, je ne sais plus, 500 миллионов, не помню. J'ai tellement de travail. У меня столько работы. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas de balivernes. Я серьезный человек и не занимаюсь всяким вздором. De 5, 7. 2 и 5, 7. 500 en millions de quoi? 500 миллионов чего? Depuis 54 ans, que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. За 54 года, как я живу на этой планете, меня побеспокоили только три раза. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un anton qui était tombé. Первый раз это было 22 года назад. Упал майский жук. Dios est doux. Бог знает откуда. Il faisait un tel bruit que j'ai fait quatre fautes dans une addition. Он производил столько шума, что я сделал четыре ошибки в сложении. La seconde fois, ça a été il y a onze ans, par une crise de rhumatisme. Второй раз это было 11 лет тому назад, из-за приступа ревматизма. La troisième fois, la voilà. Третий раз, как раз сегодня. Donc, je disais 500 millions Итак, я говорил, 501 миллион. Миллион де куа? Миллионов чего? Миллион де ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Миллионов этих вещиц, которые иногда видны на небе. Des mouches? Мухи? Mais non, des petites choses qui brillent. Да нет, вещицы, которые блестят. Des abeilles? Пчелы? mais non, des petites choses dorées. Да нет, золотые вещицы. Mais je suis sérieux, moi. Но я серьезный человек. Je n'ai pas le temps de rêvasser. У меня нет времени для грез. А, des étoiles. Звезды? C'est ça bien ça. Да, именно они. Des étoiles. Звезды. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? А что ты делаешь с 500 миллионами звезд? 501 millions 622 731, 501 миллион 622 тысячи 31. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Я серьезный человек и всегда точен. Que fais-tu de ces étoiles? А что ты делаешь с этими звездами? Ce que j'en fais? Что я с ними делаю? Oui, да. Rien. Ничего. Je les possède. Я ими владею. Tu possèdes les étoiles? Ты владеешь звездами? Oui, да. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Но я уже видел одного короля, который... Le roi ne possède pas. Короли не владеют. Или règne sur. Они всем правят. C'est très différent. Это совсем другое дело. И à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? А зачем тебе владеть звездами? Сам сэр аретро риш. Это делает меня богатым. И à quoi cela te sert-il d'être riche? А зачем тебе быть богатым? А что d'autres étoiles? Чтобы купить другие звезды. Celui-là, il raisonne comme un ivrogne. Он рассуждает как пьяница. Celui-là, il raisonne comme un ivrogne. Voilà ce que pense le petit prince. Вот что думает маленький принц. Voilà ce que pense le petit prince. Et vous, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? А вы, друзья мои, что вы об этом думаете? Et vous, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que chacun doit avoir son étoile qui le rend heureux. Я думаю, что каждый должен иметь свою путеводную звезду, которая сделает его счастливым. Je pense que chacun doit avoir son étoile qui le rend heureux. Si j'avais beaucoup d'étoiles, je les distribuerais à tous les gens. Если бы у меня было много звезд, я раздала бы их всем людям. Si j'avais beaucoup d'étoiles, je les distribuerais à tous les gens. Ton bonheur ne sera jamais complet si quelqu'un près de toi n'a pas son étoile. Твое счастье никогда не будет полным, если у кого-нибудь рядом с тобой нет своей звезды. Ton bonheur ne sera jamais complet si quelqu'un près de toi n'a pas son étoile. Je suis complètement d'accord avec toi, Nicole. Я с тобой совершенно согласна, Николь. Je suis complètement d'accord avec toi, Nicole. Chers auditeurs, en quoi consiste le bonheur pour vous? Дорогие радиослушатели, в чем состоит счастье для вас? Chers auditeurs, en quoi consiste le bonheur pour vous Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, chers auditeurs. Si tu penses à moi, comme je pense à toi, mon île est triste, c'est une plateforme d'acier, perdue dans les brouillards du Nord. La mer d'Iroise est un grand où tout est noir, le ciel est l'or. Ça va faire trois mois que l'on est séparés. Trois mois de trop. Mais l'hélicoptère qui vient d'Angleterre à ma porte bientôt à notre sa vie. Il faut en perdre le meilleur. Tu m'oublies peut-être dans ce lointain pays où l'on fait le parfum des fleurs. Écris-moi, je t'en prie.